wat liefde is Soos alle dinge wat gebore is uit een fout is hierdie liedjie ook gebaseer op een fout en moet dit groei op jou Die treffkrag van hierdie liedjie is juis dan in sy een fout sy eenvoudige woorde eenvoudige wyse eenvoudige herhaling Maar ons hoor nie vandag baie van eenvoud meer in ons lewe nie. Ons sien dit ook nie meer raak nie. Eenvoud is amper 'n woord wat uit ons woordeskat verdwyn het. Die wêreld wil ons amper leer maar jy kan nie eenvoudig leef nie. Daar daar's amper nie meer plek vir jou as jy wil sê maar ek wil een in eenvoud lewe nie. Dis amper 'n woord wat ek dink ons kinders nie eers meer ken nie. Want ons lewe in 'n samelewing wat wat vir jou gesê word, hoe meer, hoe beter hoe groter, hoe beter. Beter aktiwiteite, beter besittings ensovoorts ensovoorts. En dat een fout het amper 'n skande geword eerder as wat ons vandag kan sê dat dit 'n deug is. En dan wil ons dan nou praat, miskien lewe ons in 'n geweldige oordadige leefwyse. Dat ons lewens uitkyk en ons lewensfilosofie is so beïnvloed deur ons verbruikersmentaliteit dat dit alles net gaan oor groter, beter, meer en nog. En die advertensies help ons ook nie eintlik meer daarmee nie, want advertensies gaan nie net meer oor wat 'n ding kos nie. Advertensies is gebaseer op baie goeie navorsing wat juis wil hê dat mense moet goed koop. Die advertensies word so ingekleer dat dit jou amper intrek in die ding in. Jy moet dit hê. Ek moet dit hê. Ek moet dit koop. Ek moet so wees. Ek moet so lyk. Ek moet daar wees. Ek moet dit gesien het. En dan wil dit jou verder oorreed dat as jy dit nie het nie, dan is jy nie goed genoeg nie. Jy het nie 'n goeie identiteit nie, want al hierdie goed wat die advertensie van praat, dis die dinge wat vir jou identiteit gee. Dis die goed wat vir jou waarde gee. En so word ons ingetrek in hierdie verbruikersmentaliteit wat maak dat ons smag na goed wat ons nie eers regtig nodig het nie. Dat ons goed koop wat ons nie nodig het nie om mense te beïndruk waarvan ons nie eers baie hou nie. En dat ons te skaam voel om in enigiets gesien te word wat net lyk of dit bietjie oud is. En dat ons tog net nie uit die mode uit moet wees nie. En dat ons hepsig en gierigheid sien eintlik as 'n ambisie. En dat ons mense se belangrikheid meet aan die veelheid wat hulle besit. En as jy eintlik nou vir mense leer ken en jy vra vir hulle wie hulle is, nadat jy hulle naam gehoor het, dan is die volgende drie vrae waar jy hulle vra: Waar werk jy? Waar bly jy? Wat ry jy? En daai drie vrae bepaal jou denke oor 'n mens. Waar bly jy? Waar werk jy? Waar ry jy? Waarmee ry jy? En is dit nie tragies dat God se skepping, die mens, die kroon van sy skepping, word gemeet aan hierdie drie vrae nie? Dat ons waarde aan daardie goed gemeet word nie. Dis eintlik so hartseer. En dat die gewone menslikheid net my wese, my menswees, wie ek is, is nie meer so belangrik maar dat jy moet werk om meer te kan verdien, om meer te kan koop, om beter te kan leef, om 'n beter status in jou samelewing te kan hê, om beter te kan lyk, om beter hoër waarde te hê en so gaan dit aan en aan en aan en aan. En die tragiese van hierdie hele ding is Ag ek voordat ek daarby uitkom, wil ek net eers gewillem Nicole se aanhaling uithaal. Ek het baie gelees in sy boekie afgelope ruk Rykdom in eenvoud en ek kan dit regtig nogal aanbeveel. Hy sê mense het nie meer waarde omrede hulle mense is nie. En mense kry alleen waarde deur die hoeveelheid geld en besittings wat hulle het. En dis ongelukkig waar ons mense weet. Ons bepaal, waar pas jy nou in? En dis nou eintlik wat ek wil sê, hierdie tendens, so hartseer soos wat dit is en so tragies soos wat dit is, het ook in ons kerke sigbaar geword. Daar's 'n Anglikaanse prediker, Sam Pascal. En hy is 'n 'n predikant in Amerika. En hy het hierdie baie waardevolle aanhaling gemaak. Hy sê Christianity started in Palestine as a fellowship. It moved to Greece and become a philosophy. Yeah, that a philosophy. It moved into I, I, um, Italy and became an institution. It moved to Europe and became a culture. It came to America and became an enterprise. En is dit ook waar van Suid-Afrika nie? Dat dit so 'n besigheidsgedrewe filosofie geword, besigheidsgedrewe uitkyk geword. En dat dit eerder gevraag is, ek wil kyk wat die kerk vir my kan doen. Ek wil kyk wat die gemeente vir my kan doen. Hoe lyk dit daar? En dan sal ek besluit waar gaan ek inkoop? En is dit nie tragies dat ons kerk gemeet word aan wêreldse standaarde nie? Hoeveel lidmate is daar? Hoe lyk die geboue? Hoe lyk dit? Hoe wat se programme bied julle aan? En dis die vraag wat mense vra oor die kerk. Nie is dit 'n plek waar God gedien en eer word nie. Is dit 'n plek waar God intiem gedien word nie? Nee, die standaard wat ons stel is soveel anderste. Soveel volgens wêreldse standaarde. En nou redeneer ons ons moet mense entertain, Daar moet programme wees, daar moet goed wees. Ons kan nie agterbly met die wêreldse standaarde wat gestel word nie. En dan skryf Willem ook hieroor. Al het materialisme onder baie van ons mense, selfs Christelike gemeentes, 'n heel aanvaarbare leefwyse geword, moet ons dit net so heftig bestry as misdaad en immoraliteit. En hy wil pleit daarvoor dat dit nie meer moet deel wees van ons kerke nie. Kom ons lees saam vanaand. As jy wil opsoek, kan jy gaan kyk na Lukas 12. Ons gaan lees Lukas 12 vers 22. Andersins kan jy ook dit volg op die bord. Lukas 12 vers 22 verder het Jesus vir sy disippels gesê: "Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en hulle oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle." En julle is tog baie meer werd as voëls. Trouens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie een so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy vir julle sorg, julle klein gelowiges. Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat gaan julle eet of drink nie en julle moenie besorg wees nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle te Vader wat weet wat dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee die bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel waar geen dief dit kan bykom en geen mod dit kan vernielie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Wat leer ons uit hierdie woord uit? As ons daarna kyk dan wil ek sê die die die kernvers vir vanaand het terwyl van tyd gaan ek net op hierdie kernvers vanaand fokus. Beywer julle vir sy koninkryk. Dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. En moenie bang wees nie klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Wat wil die Here Jesus vir ons hier leer? Wat wil hy vir ons sê? Hy wil vir ons leer dat ek en jy moet fokus op die dinge wat regtig belangrik is. Die dinge wat regtig saak maak. Want ons spandeer so baie tyd aan dinge wat onnodig is, bekommernisse oor dinge waar ek en jy niks aan kan doen nie. Ons sloof ons so af om seker te maak ons het kos op die tafel want ons is so bekommerd ons gaan te min hê. En ons spandeer soveel tyd en energie om ons verbruikerskultuur lewe in stand te hou. Om dit op standaard te hou. En laat ons nie uitkom by die dinge wat regtig belangrik is nie. En wat is daardie dinge wat die Here vanaand vir ons sê? Vier goed. Die lewe gaan om meer as kos en klere en besittings. En as jy het want ek glo ons almal het dit wat hier vanaand is. Hoekom moet jy nou jou dan bekommer dat jy nie eh, dat daar dag gaan kom dat jy nie gaan hê nie? Want God die Vader sorg vir ons. Wat werklik belangrik is dat God vir ons sorg. Wat werklik belangrik is, is God se koninkryk. Wat werklik belangrik is, is dat jy sal fokus op die dinge waaraan jy wel 'n verskil kan maak. En juist dan gebruik die Here Jesus hierdie mooi voorbeeld van die kraai en die lelies. Hoe pas dit in hierdie prentjie? Hy het gesê 'n kraai het hy gemaak vir 'n sekere doel. En 'n kraai moet daai doel uitleef. 'n Veldlelie het hy gemaak vir 'n sekere doel en die veldlelie moet daai doel uitleef. 'n Veldlelie kan hom nie bekommer daaroor om kos te gaan vang nie. En 'n kraai kan nie om daaroor bekommer om so mooi te blom soos 'n blom nie. Die Here sê vir hulle: "Doen wat jy moet doen. Doen waarvoor ek jou geskaap is en vir die res sal ek vir jou sorg." En dis presies wat die Here vir ons sê. Doen wat ek vir jou gevra het, wees besig aan my koninkryk en die res sal ek voorsorg. Maar wat doen ons? Ons soek en ons sweet en ons beplan en ons werk ah, ons werk so hard om net nog te hê, beter te hê, meer te hê. En dan mis ons die punt wat die Here vir ons gesê het. Ons is nie besig met sy koninkryk nie. Die lewe van een fout. Sê Paulus vir ons so mooi. As ons kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Want dis wat die Here vir ons wil vra. En daarom moet ek en jy vir my vir, vir ons vra asof hulle lewe van een fout het. Wat het ek nodig om God se koninkryk uit te bou? Nie wat het ek nodig om 'n luukse lewe te leef, om 'n gemaklike lewe te leef, om dit heerlik hier op aarde te hê nie. Here, wat het ek nodig om in u koninkryk te kan dien? Wat waarmee wil u my seën? Sodat ek die koninkrykswerk kan doen. En dit is wonderlik dat die Here mense seën met oordadige rykdom wat hulle kan gebruik in sy koninkryk. En dis nie wat die Here bedoel. Jy mag niks hê nie. Maar die vraag is wat het ek nodig? Wat het jy nodig om te kan lewe in eenvoud en te werk in God se koninkryk? Nou vra jy miskien vanaand, wat beteken hierdie lewe van eenvoud nou? Beteken dit nou ek mag nou niks meer koop nie. Al minder koop, minder spandeer, minder my kredietkaart gebruik, minder uitgaan, minder sosiaal verkeer, minder minder minder minder minder. Dis nou wat ek hoor vanaand. Nou wil ek jou gerusstel. Want dis nie wat die Here bedoel nie. Want ongelukkig gaan jy nie die geskenk van eenvoud ontvang as jy net jou beursie klein op jou beursie minder gebruik nie, of jou kredietkaart minder gebruik. Jy gaan nie eenvoud ervaar as jy net jou skedule eenvoudiger maak nie. Jy gaan nie eenvoud ervaar as jy nie as jy minder ambisieus word nie. Om die waarheid te sê, jy kan eenvoud nie ervaar nie en nog steeds armoedig leef. Kom ek sê dit anderste. Jy kan so armoedig leef en nog steeds nie eenvoud ervaar nie omdat jy hierdie begeerte het na meer en meer en meer en meer. So dis nie wat die Here vir ons sê nie. Eenvoud is nie iets wat ek vir jou vanaand kan sê dis die 12 stappe gaan doen dit nie. Eenvoud is iets wat hier in ons harte moet gebeur. Dit kom uit ons verhouding met God. En daarom wil ons praat van 'n spiritualiteit van eenvoud. Dis waar wy ons vanaand stil staan. Dat ons fokus op dit wat regtig belangrik is. Wat is dit? Wat is hierdie spiritualiteit van eenvoud? En ek wil vir jou eers vertel wat dit nie is nie, want ek wil hê jy moet rustig raak. Dat jy verder kan luister wat die Here vir jou wil sê vanaand. Want dit is nie ek moet nou alles gaan verkoop. Dit is nie 'n liewe van een fout nie. Dit is nie noodwendig ek moet al my besittings van ontsla raak nie. Dit is nie wat die Here sê nie. Dis nie dat ek nou asketiese bestaan moet gaan volg en my daad toesluit in my kamer en ek mag nie uitkom nie. Ek mag niks met die wêreld te doen het nie. Dis glad nie wat die Here bedoel nie. Die Here seën ons met sy gawes. Hy seën ons met oorvloed. Hy seën ons met genade. Hy vra net dat ek en jy in, in ons geseënd wees deur hom. Dit sal gebruik tot die eer van sy koninkryk en besig wees in sy koninkryk. Edward Bok was 'n Nederlander en toe het hy uiteindelik Amerika toe getrek waar hy toe 'n redakteur van 'n vroue tydskrif geword het. Die vroue tydskrif, julle moet nou nie glo nie, maar dit was in 1889. So dis baie jare terug. Sy naam was Ladies Home Journal. Klink nogal interessant. En die tema van die tydskrif was wees tevrede met wat jy het. En toe het hy op 'n stadium geskryf: Make your home happy. Hold loved ones first in your heart. Leave off fussing over fashionable ways of living. Be natural and you will be living a simple life. En as ek dink wat 'n spiritualiteit van eenvoud ook vir ons wil sê, Fokus op die dinge wat regtig belangrik is. En nou wil ek vir jou vanaand vra, waar staan ek en jy met dit? Is ek 'n termometer of as ek 'n termostaat? Nou die verskil is eenvoudig. Mense wat dit insit sal weet wat dit beteken. 'n Termometer meet die temperatuur buitekant. Met ander woorde, as die temperatuur opgaan, dan styg die kook. As die temperatuur sak, dan sak die kook. Terwyl 'n termostaat oefen weer beheer uit op die water. As dit te koud is, dan maak hy dit weer warm. Jy kry dit in jou geyser, julle almal weet dit. So hy hy eh, 'n termostaat oefen beheer uit. Nou kan ons dieselfde vra. Hoe reageer ek op die tendense in ons samelewing? Hoe reageer ek op die verbruikerskultuur? Hoe reageer ek op dit wat in ons wêreld gebeur? Is ek soos 'n termometer As dit mode word, is ek daar, is ek hoog bo. As dit nie meer mode is nie, dan los ek dit. Dan wag ek weer vir die volgende mode, dan is ek daar. As ek hoor dit is die nuwe neiging, dan sak ek weer. En so gaan ek op en af want ek moet tog net nie uit die mode uit wees nie. Ek moet tog net kan byhou. Ek moet net tog kan soos die kinders sê in wees. Terwyl 'n termostaat weet waar sy krag vandaan kom. Dit lê by God. Ek bedoel dit nou in ons lewens. My waarde word nie gemeet aan goed en besittings en wat ek doen en hoe ek lewe nie. My waarde word gemeet aan God se gees wat hier in my hart is, wat my geskep het. As ons hierdie week praat oor eenvoud, wil ek vir jou vra om te dink, wat is die waarde? Wat gaan die waarde wees van eenvoud in jou lewe? En dan wil ek hierdie aanhaling aanhaal van contentment is realizing that God has already given me everything I need for my present happiness. Dat ek sal rustig raak met wie ek is, wat ek het. Dis alles net genade. Wat gaan die waarde wees van eenvoud? Die smagting na status en posisie is weg. Dit gaan nie meer daaroor wat jy kan koop nie, waarmee jy ry nie en hoe jy lyk nie en watter selfoon jy het nie. Besittings is nie meer iets waaraan jy vasklou nie, dit gee nie vir jou waarde nie. Die krisis van hierdie wêreld soos ekologie, klimaatsverandering en armoede gaan 'n invloed hê op my manier van lewe. Ek gaan 'n verskil probeer maak. Jy gaan meer vrede, vergenoegdheid, tevredenheid, geluk en gasvryheid beleef. Jy gaan weer leer om die eenvoudige goed van die lewe te geniet, soos jou gesin en die natuur. En dit is wat die Here met eenvoud in my en jou hart wil kom bewerk. En hierdie dis die goeders wat ons hierdie week gaan uitpak en verder na gaan kyk. Hoe wil die Here dit laat gebeur in my lewe? En soos ons begin het ook die verbruikerskultuur se invloed in die kerk, so gaan hierdie waarde van eenvoud ook uitspeel in ons kerk. Want dit gaan nie meer vir ons net najaag oor getalle nie. Maar dit gaan vir ons oor die geestelike diepte van mense. Dit gaan nie net vir ons wees oor die bymekaar maak van geld nie, maar dit gaan soos ons nou vanaand met die uitreik gehoor het, dat dit gaan oor waar gaan ons dit gebruik? Vir wie gee ons dit? Waar kan ons die nood verlig? Dit gaan nie meer oor die status van ons kerk in die gemeenskap nie, maar dit gaan eerder oor wat 'n verskil maak ons in die gemeenskap. En ons het dit ver oggend so mooi gesien met die diens saam met die pastore uit Kyalichai. Dit gaan nie meer oor hoe goed die musiek en die prediking is nie of hoe fancy ons geboue lyk nie. Maar dit gaan oor my geestelike reis en jou geestelike reis met die Here. En daarom gaan dit nie daaroor oor wie preek, wie speel, wat sing ons. Is dit nou na my smaak nie, maar dit gaan daaroor of ek regtig 'n intieme verhouding met die Here het. Ekskuus, die laaste een, dit gaan nie meer oor hoeveelheid programme wat aangebied word nie, maar dit gaan nou oor geestelike diepte. Ek sluit af met 'n storie wat ek een keer gehoor het. Dit gaan oor die klipkapper. Ek weet nie miskien het julle hom al gehoor. Hy uh, was 'n professionele klipkapper. Hy het uit klip uit beelde gebou. Dit was maar nie 'n baie ehm uh, winsgewende werk nie. Wanneer hy mooi klip sien, dan sou hy nou uitkap uh, wat ook al 'n vorm en dan sou hy dit verkoop. Maar nie baie mense het spasie in hulle huis gehad nie en dit was maar Mense het ook nie altyd geld vir sulke lekseede nie. Maar hy was 'n klipkapper. En eendag ry die koning daar verby met sy koets. En dan dink, "Ai, dit sal maar lekker wees om 'n koning te wees. Kyk, jy sit in die koets en alles word vir jou bedien." En nou, verskoon maar die storie, maar 'n goeie fee kom aan en sy sê net nou maar goed, dan maak ek jou die die klip, eh, eh, dan maak ek jou die koning. En net so daar's hy die koning en hy sit lekker in sy koets en hy ry rond en hy loop rond tussen die mense en hy staan so stil en maar op 'n stadium dan dink hy, maar die son brand daarom nou hier my kop. Dit is daarom nou te vreeslik. Nee, ek dink dan is die son die magtigste. Ek wil eerder die son wees want ek wil mag hê. Ek wil gereken mee word. Ek wil iets wees. In 1 2 3 word daar er die son. En hy brand op die aarde. Hierdie deel brand hy met sy skroeiende strale. Hierdie deel laat hy weer koud kry. Hy sê maar dis net lekker om te dink ek het beheer oor hoe warm is dit of hoe koud is dit. En op 'n stadium skuif 'n wolk voor hom in en die strale kom hierdeur. Met ander woorde, 'n wolk is sterker as ek, is magtiger as ek. Nee, ek wil eerder 'n wolk wees, want dan het ek mag en krag. En verander toe in 'n wolk. En hy reën oor die hele aarde. En hy het beheer oor waar kan dit reën en waar kan dit nie reën nie. Wie kry hy reën en wie kry nie reën nie. En dan sien hy maar as dit baie reën dan stroom die plante uit in die bosse en hy hy voel hy's beheer, hy't krag en hy't mag. Maar toe bestaan hom sien hy maar hier staan 'n groot enorme klip en die ding beweeg niks. En hy dink, nee man. Dan het hierdie klip mos meer mag as ek, want ek reën en ek reën en ek reën op die klip en hy gebeur niks. En hy besluit, weet jy, ek wil 'n klip wees, hierdie groot klip, want dan ek meer mag. En hy word toe die klip. En hy was so paar daardie klip. Hoor hy is dit 'n klipkapper wat aan hom kom kap en hom misvorm. En dan ek, ai, het ek maar 'n klipkapper gebly, want ek dalk ook mag gehad. Die storie wil vir ons sê, wees tevrede met wat en wie jy is, wat jy het, hoeveel jy het. God seën ons met dit wat ons nodig het om aan sy koninkryk te lewe. Hy is ons genadige God wat vir jou nie 'n tekort sal laat gee nie. Hy weet wat ons nodig het. Ons is sy kudde. Hoor hoe mooi intiem praat hy met hulle. Kuddetjie. Ons is ook sy kuddetjie. Ons is ook sy kinders. Hy sal vir ons sorg. He is a wise man who does not grieve for the things which he, which he has not, but rejoices for those which he has. Mag jy dit in jou lewe ervaar. Amen. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke vir bid, besinning oor oor die woord.